Handelinge, hoofdstuk 24 Vijf dagen later het die hoge priester Ananias samen met een paar van die familiehoofde en een advocaat, Tertullus, daar aangekom. Hulle het voor die gouverneur verskyn om hulle aanklacht tegen Paulus in te dien. Paulus is ingeroep en Tertullus het met die aanklacht voor Felix begin. U edele, onder u leven, ons in ris en vrede en deur u beleid het daar verbeteringe vir hierdie volk ingetree. Dit erken ons altyd en oral met diep dankbaarheid. Ek wil u nie onnodig vermoei nie. Ek versoek u om met u kenmerkende welwillendheid na 'n kort uiteensetting van ons saak te luister. Ons beskou hierdie man as 'n gevaar vir die samelewing. Hy bring skeuring in die Joodse geleedere dwarsteur die wêreld. Hy is 'n leier van die dwaalrigting van die Nasareëners. Toe hy probeer het om selfs die tempel te ontheilig, het ons hom gevange geneem. As u hom oor al hierdie dinge verhoor, kan u te wete kom waarom ons hom aankla. Hiermee het die Jode saamgestem en hulle het bevestig dat dit so is. Op 'n teken van die goewerneur het Paulus begin praat. Ek weet dat u al jare lank hierdie mense se regter is. Daarom verdedig ek my saak voor u met vertroue. U kan self vasstel dat ek maar so wat 12 dae gelede in Jerusalem aangekom het om daar te aanbid. Niemand het my in die tempel of in die sinagoges of elders in die stad gekry dat ek met iemand gestry of die skare tot oproer aangehits het nie. Die beskuldigings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle ook nie vir u bewys nie. Dit erken ek wel vir u. Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus wat hulle 'n dwaalrigting noem. Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan. Ek het my hoop op God gestel. En net soos hulle verwag ek dat alle mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Na baie jare het ek teruggekom om my mense met 'n geldelike bydrae te help en om aan God te offer. Toe ek met die offers besig was, het hulle my in die tempel gekry. Ek was klaar met die reinigingshandeling en daar was nie 'n skare of 'n gedrang om my nie. Daar was net 'n paar Jode van die provinsie Asie. Dit is eintlik hulle wat hier voor u moes gewees het om my aan te kla. As hulle iets teen my kan inbring. Of laat hierdie mense dan nou sê aan watter misdaad ek in my verhoor voor die Joodse Raad skuldig bevind is. Al wat ek daar vir hulle gesê het was: Ek staan vandag hier voor julle tereg omdat ek aan die opstanding van die dooies glo. Hier het Felix, wat die besonderhede in verband met die leer van Christus taamlik goed geken het, die verhoor onderbreek. Wanneer Lysias, die kommandant kom, sal ek julle saak afhandel, het hy gesê. Hy het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg. Na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou Drusilla vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor oor die geloof in Christus Jesus. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit het Felix laat bang word en hy het gesê: dit is nou genoeg. Gaan maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep. Hy het die hele tyd ook gehoop Paulus sou hom omkoopgeld aanbied om los te kom. Daarom het hy hom so dikwels moontlik laat haal om met hom te praat. 2 jaar later is Felix deur Porcius Festus opgevolg. En omdat Felix die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat.